ya kane na gatanu aho intumwa idasanzwe y'umuhuza nako y'umunyamabanga y'umunyamabanga mpuzamakungu mpuza mpuzamakungu oni ariwe michel kafando aho yari hano mu gihugu cacu kugira abonane na bamwe mubegwa begwa n'ibiganiro umuce wa nyuma wimirije uhuza abarundi akaba ari umuce w'ibiganiro ubera hanze y'igihugu muri abo yarabonanye n'abanyamigambwe ah, haba abavuga abatavuga rumwe na leta irabonana na leta abaserukira ibihugu byabo n'abandi twashimye na cyane cyane guhagarara ku batavuga rumwe na leta babonanywe n'umuhuza kuko hari ibyo bavuze bashikirije basaba leta yokora kugira ah, ibiganiro bibera hanze y'igihugu bibe neza kandi bivemwo umuti urama ariko ntitwashoboye kubaronka muga turaza kugaruka ku majwi amwe amwe twagiye turabaza abana bariya ku mpande zose mwumve uko nabone babyumva kuri mikoro n'imidari niyo nkuru yarike uwimana akaba ari mu buhinga bw'ibyuma sangwa ikatsi mudukurikirana muri hanze y'igihugu muraza kutwakura ku nimero musanzwe mumenyereye kugira namwe muterere uwo muganda wanyu turabe ko hari icyo ufasha mu kubaka kino gihugu cy'amavukiro cyanyu mu ntango rero mugenzi wacu Gertrude Mpawe nayo yarahaye micro leonce wo muri Frodebo kugira nawe ah, ashikirize ibyo bari bavuye kubonana na n'uwaje aserukira ishiramwe mpuzamakungu oni ariwe Michel Kafando bimwe bimwe nk'amasezerano yarusha n'ibindi akaba ari byo bavuganye baraha iyo ntumwa idasanzwe y'umukuru w'umugwi nako wishamwe mpuzamakungu oni yari hano mu gihugu eka mbere eh, baranagaruka no ku bijyanye no gutegura amatora reka tumutegabiri abiri leonce kumana akaba ari cegera cy'urongoye umugambwe sawa nyafurodevu twabonanye n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni yagenwe ngo akurikirane ibibazo by'uburundi biri kubera mu gihugu n'ibiganiro bikorera mu karere Eh, we rero yabanza adushikiriza yuko aje kuraba nyene ibintu byifashe kugira ngo ibiganiro bariko barategura mu karere bishobore kugira ico bivuyemo hanyuma twebwe twamushikirije aho duhagaze turamwereka ingene mu gihugu byifashe muri iki gihe haba mu bya politiki haba mu by'umutekano eh, haba mu byo kubana neza mu gihugu bigacumbagira kubera ko leta igenda ikwega amaguru itabyitaba neza bigacumbagira kubera ko mu karere eh, abakuru b'ibihugu badufasha batumvikana neza ku kibazo cy'u Burundi turamwereka ko ibi biganiro byimirije avuga ko byuba ibya nyuma byoba ibya nyuma ko kubishyitse ku masezerano arama yotuma izo ngorane ariko ndavuga zitora umuti abanyagihugu tugasubira kubana neza tukubaka igihugu cyatwibarutse atanya kufatanya gukira ni ukuvuga atamuhuta atamutusa atamuto twamuganwa twese turabarundi atamunyenguzi atamunyabururi atamunyabujumbura rirara n'ahandi twese tukaba turi bamwe inyuma yo kubaka igihugu cyiteka igihugu gikingira boss atanumwe avuyemo hanyuma rero tuca tumusaba yuko ko yaserukiye shyiramo mpuzamakungu niko yabamenyesha akabibutsa yuko nabo babitse amasezerano yarusha kuko eh, amasezerano yarusha ajya bita eh, original ni zitatu aya mbere ngaha aya kabiri abitswe n'ishami ry'ibihugu byo muri Afurika aya gatabitswe n'ishami mpuzamakungu ntitwambwira tuti namwe aya masezerano y'iyarusha ariko aragira ingorane arabaraba ibiganiro bigiye guhera atana kimwe ko kuko leta yo igeze kure turanamwereka ko leta igize iminsi imyaka irenga itatu isigurira abarundi n'amakunguko bakava hasi kugira ngo ibiganiro byimirije bigende neza bafashe akarere kuko akarere gasa n'akamaze kuruha kararusha ego iyo ntumwe idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ije mu gihe umuhuza mukapa ariko aragirana n'abanyepolitike bari hanze y'igihugu mbega ubwo rugendo rw'iwe mu burundi hari isano rufitaniye n'ibyo biganiro biri ko bibera mu bubirigi nibyo umuhuza amaze kubona ko eh, ibiganiro by'uburundi bimugora yarashikiriza icyegeranyo abakuru b'ibihugu bamutumye ntari kampara hama leta y'u Burundi ngo ikisaba akaruhuko kuko ngo hari ibyo ariko irategura twebwe twibaza ko yari iribwirizwa nshingiro barayibemeje hama rero leta y'u Burundi yajivuga iti bya bimwe byari biduhatiriye byaraheze murashobora gutunganya ibiganiro umuhuza rero yaratumye intumwa ngaha si ibiganiro biriyo bagiye kubumviriza mugabo ni mu ntumbero y'ibiganiro biriko birategurwa ngo bizoba ku magenekerezo eh, ko twumva bivugwa ya cumi n'indwi na mirongo ibiri na gatandatu zo ku kwezi ibyo rero n'ibivugwa byama byavuze ngo ibiganiro bizuba ariko ntibe kubera leta itabyitaba ubwo rero ngira ngo izovyitaba ibyo rero ngira ngo nibyo wari ibiganiro si ibiganiro ariko birafitaniye isano kuko we ajejwe kuraba mu rungene yuko biragenda agahanura agacara no mu karere ibiganiro ngene yuko biragenda gahanura agaca agenda gushikiriza icegeranyo mwarumvise ko no misi yeze yagishikirije kutagumana ni soko ry'amazimwe tugarutse hano muri studio umwunganizi akongera akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati Teransiyo Ntayiraja nawe yaragize icyo ashikiriza na cyane cyane ko nabone nka leta bari mu bo iyo ntumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ni babonanye nabo ariko ku bibazo bimwe bimwe nako umwunganizi w'umushikiranganji aho ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi batanze ibyiyumviro byabo kandi nyamukuru muri ibyo si ibyifuzo byose byagiyemo ariko biboneka ko bikenewe kandi kubaka igihugu byagiye mu shingiro ica abarundi agomba banze bakimenge abari mu burundi no hanze rica mbere hari hasigaye rero umuce wa kabiri w'ibiganiro bihuza abarundi na cyane abanyepolitike bibera hanze ivyo navyo nkuko mubizi bimaze kuba mu vyicaro bine igiro ryaradufashije cyane inzego z'umutekano zirajya zihindurwa inzego zirahinyanyurwa hisunze ngira ngo impande zose abatavuga rumwe hanyuma ryaturongora gushika ejo bundi aho twasubiye guhinyanyurwa izo twebwe abarundi ubwacu atana gatoki k'umunyamahanga karimo aho rero mu guhinyanyurwa kw'iryo bwirizwa shingiro ya masezerano yarusha asazwe shingiro yateruwe gutyo nyene ibyarimwo bica bishigwa iby'ibiharuro by'amategeko ngene yemezwa mu nama shinga amategeko mpuzamategeka aho byahinyanyuwe gatoya mugabo nti byafuswe ivyo navyo ni ibintu bisanzwe guhindura amategeko na cyane cyane ko byasabwe n'abene gihugu rero arusha abene gihugu kabaheje kwita ku gikumu baragitoreye nyene cyubahiro yiteye ku mukono hari y'ubugendana no kuvuga ni kudasanzwe boheza bakazoduherekeza ico bita mekanizme da d'accompagnement bakugira umwe wese ahumure avuga ati giye jewe ibintu reka bago ire ntangorane boshobora kuduherekeza mu matora umugabo nk'abarorezi ingene boheza bakabikora boheza bakaja inama na leta na leta y'u Burundi mbe na rw'urupapuro rw'inzira mu ngingo ntihenze ya mirongo ine n'umunani ni kwibivuga mu bw'inzira nababwira bamwe batari bake abenshi bamaze gutera ku mukono ngivyo yuko boheza bikagenda Achijana kandi bujana kaburimbo reka nibutse abari ko baradutega biri ko turi mu kiganiro karadiridimba inyuma ya leon sengenda kuma nicegera cy'urongoye umugambwe sawa nyafrodebu umwe mu migambi itavuga rumwe na leta mwumvise ibyo yashikirije mwumvise kandi umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ariwe Teransiyo iraja ivyo avuga bishobora Eh, kuzo kwigirwa muri uwo muce ugira gatanu w'ibiganiro wimirije aho bamwe bavuga bati ubu wa nyuma abandi ati nyabuna hariho ibibazo bitaratorerwa inyishu bibwirizwa kwicarira cyangwa guhagurukira bigatorerwa inyishu imbere y'uko ibindi bibandanya none mwebwe abarundi muri hanze mweho umuganda wanyu n'uyuhe uyu muce binugwa nugwa ko ushoboka mbere bitarenze muri uku kwezi Nigiki igiki abanyepolitike mwobaterera nigiki igiki mubatuma nigiki igiki mubabwiye interano yanyu biyihe kugira impande zibiri zose zije hamwe hamabayage bahuza gutyo ibibazo bimwe bimwe bitoregwe inyishu abari hanze y'igihugu batahe n'ibindi n'ibindi akanya rero ni gwanyu mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu ndi kaneziyose buruseli kaneziyose mu bubirigi sangwa ikaze muri karadiridimba iminsi yari myinshi rero iminsi yawe myinshi no kuri kiganiro eh, turacyumviriza rimwe rimwe mugabo kiba cyamaze kurengana kuko uyu mwanya hari aho umuntu ataba ahari mm. ariko ni ikiganiro dukunda cyane kandi kiduha akaryo eh, kikaturemesha na twebwe turino tukabona yuko eh, turi abanyagihugu nk'abandi hanyuma tukumva ko turi mu gihugu cy'iwacu murakoze cyane uno munsi turi ko tugaruka kuri uwo muce ugira gatanu bivuga ko vuba ushobora gutangura hagati eh, ya leta n'abo itavuga rumwe muri politike hari abari hanze eh, mbere n'abari hano mu gihugu mwumvirije teransiyo ntayiraja reka murumva na leonce ngenda ku mana hariho ibibazo biboneka yuko abantu baheza bakuru baba bakeneye bose kubaho eh, mu burenganzira bwabo bakabaho nk'abanyagihugu badatamika ijambo cyane bakaba abantu bahubwo bari bari barifite babifise koko mhm. kuko buriya muri demokarasi nta uvuga ngo yewe n'igihe mfise ubutegetsi ubutegetsi bufiswe n'abo bantu bose mhm. nibo bantu bose baba bafise barabye imice yose imigwi yose atawuhengamiye turazi yuko ah, muri ino minsi ibihugu byinshi byiga demokarasi ngaha mu usanga uburundi gusa ni muri afurika ni hirya no hino hariho ibibazo eh, bifatiye muri iyo taranzisiyo yakahise cy'intwaro z'igikenye n'intwaro za demokarasi turabona ko ariho rero ntibiba rero nk'ibintu bihadikijwe ko bize ni ukuvuga nibyo bigiye mbona yuko arusha ahubwo baza kuraba bakaraba yuko bishobora kuba bivugana mu isaha imwe bikarangira biciye muri izi nzira ni sawa kaneziyusi mhm. ntibirukange ku mwanya gusa mhm. kaneziyusi mhm. reka ndakwibarize ikibazo umwunganizi umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati aravuga ati amasezerano yarusha aba abo yahagarara ko nka 89 kwijana yarateruwe ajanwa mu bwizwa nshingiro abarundi bemeye hari mu kwa gatanu hama kavuga yuko hari bibazo bimwe bimwe uh, abarundi bonyine bitoreye inyishu uko kuganira canke uko kutabona ibintu kumwe ufatiye ku mpande zibiri mubona koko ibyo biganiro bitazoba nk'ujya wundi muce wa kane atacavuyemo ico ari cyiza cyane erega intarinze kujya kure ngira ngo kino gihugu turimo ngaha urazi akahise kacu mhm. urazi nyine bashitse aho bashitse ngaha ntibashitse ngaha kubera basize inyuma uyu mugwi cyangwa uriya kuko karahara mu ruganda ntibacura mhm. rero ko jewe ndabibona eh, ni uko eh, iyo migwi kuko niyo migwi abarundi bibumvyemo wumva mhm. ari imigambi ifite abayoboke bayo hariho mhm. n'iyiteye abagira badahari hanyuma eh, mugabo rero baravuze bati twe tuzoja kumvikana iby'igihugu tubikijije muri iyi migwi mhm. iyo migwi rero nayo ikaba itaserukiwe urumva hari agahazi mhm. iyo bavuze ati twebwe twabikije muri nka bagize amatora bakavuga ati twebwe ntitubona ko akurikije amategeko tuyavuyemo umugabo uyu yatowe aratorwa akemerwa agatwara turaba ingena twariye abo bantu nawe batayagiyemo mhm. rero abo batayagiyemo bagumye bavuga bati twebwe ntitubyemera turabona ko aradukorera nabi imigango yacu yuko yacibwamo ibice bariko barashiramo ibintu vyanya kuri tubona ko twisanzuye turiko turangirizwa urumva ivyo haba ari agahatsi mhm. nibaza yuko ahubwo leta cyangwa umugambwe ufise ubutegetsi e, ufise ububasha bushoboye bwa mbere na mbere kubumbira abarundi kuri iyo nzira mu budasa bwabo no mu migwi yabo barimo hanyuma iyo migwi bakabona yuko ibintu biciye mu mategeko ya demokarasi bakabyerekana bikajya ku mugaragaro hanyuma n'uzovuga ati jewe nabyo nemeye mbega nta n'uzomuca inyuma abantu n'amafunga azovuga ati aya twabonye ko aya mategeko byakurikije amategeko ejo bundi ngira ngo matora ni ku biheze muri Mauritania barakoze amatora harabaye abitwara mugabo indorerezi zivuga ibyo mubavuze si byo iyo uyu mugwi ibyo ntabyo twabonye mhm. barabivuze kaneziyusi rero muri icyo gihe ni ukumvikana ajenda mhm. ni ukumvikana ibibazo kuko gushikana ubu ntitwumva yuko ibibazo twumvije abanyepolitike bari iyo n'abari ngaha muri bino bihugu nta agenda ntibayumva kumwe kandi ngira ngo biragaragaye mu ntangamahanga mu byo bashikirije ni ukuvuga iyo agenda ntiraja hamwe ngo yumvikane mhm. kandi icyo gituma itaja hamwe nicyo gikomeye kandi nicyo kizodushira mu kaga muri kazoza nk'abarundi rero ugerageza iyo agenda ibibazo bikigwa uko biri mhm. atagucisha mu mbavu canke gusunikira ko cyangwa gukoresha igitenyi hanyuma ni ukuvuga bagenda imaze kuboneka bikumvikanwa ko bishobora no kumara n'isaha cyangwa iminota ibyo bizoba ari amatavyo y'amavuta bikanyaruka hanyuma abantu bakajya mu bikorwa bakajya mu iterambere hanyuma bakareka impari zama zimara imyaka yose nk'uko umenga ni igihugu cyavumwe ko cyama gifite abantu b'intekera ku mutwe bama hirya no hino kubera ingorane ziri mu gihugu ni ukuvuga umuntu akashakishira akiza mugabo ibibazo byo bizokwamaho ahantu hari abantu hama hari ibibazo mugabo igikuru ni uko inyishu iza iboneka kuri ibyo bibazo mugabo mu gihe inyinshi itabonetse ntihagire ibyo rewose avuga ibyo ubundi avuga ubuserukira leta eh, tereviziyo ubundi ibyo avuga ari mu mahanga ubundi ibyo avuga ari mu muganga kanaka mu ishyirahamwe hanyuma ibisigaye nabyo eh, by'igutu bijya bibazo by'igutu bifise imizi miremire kandi birahari baheze babitore umwanya ukwiye batore n'abahinga bakwiye babibafasha hanyuma kandi iyo umuntu afite ibibazo gufashwa byaramye bose biraba arakoze kanezius atwakuye ari mu bubirigi karadiridimba ikaba ibandanya ku bwanyu mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu vugana karadiridimba n'akana kaji wabo turi turagaruka ku nterano yamwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu ku muce ugira gatanu w'ibiganiro bihuza abarundi bibera hanze y'igihugu ni nyuma y'aho intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wawo ni michel kafando yari hano mu gihugu aho yabonanye n'abigwa n'ibyo biganiro ku murongo turi kumwe na christine ndayisenga muri norvege yabonanye n'abegwa n'ibibazo by'uburundi haba abanyepolitike abaserukira ibihugu byabo makungu abatavuga rumwe na leta ikana leta kugira barabe yuko uwo muce uri gutegurwa woba uwa nyuma kumbure ibibazo bimwe bimwe byagiye biboneka bigatoregwa inyishu weho umuti wawe n'uyuwe kubona ko rero iyo ntumwa ya onu yoba yaravuganye n'abigwa n'ikibazo cy'u Burundi ni byiza kuko cyane ubwo butumwa yaronse mhm. ko yavuganye rero n'abashinzwe abajejwe igihugu ubu abajejwe iterambere n'ubuzima bw'abanyagihugu akavugana nabo ngo n'abatavuga rumwe na leta ngo n'abari mu migambi itavuga rumwe na leta ni byiza Mhm. abo bose rero baba abatwaraga igihugu baba tuvuga bati ntibavuga rumwe na leta bari mu migambwe itavuga rumwe na leta cyangwa iyindi bahora bavuga ngo irimo kwaha kwa leta eh, iyo ni imvugo mugabo y'abanyepolitike bari muri opozisiyo tubivuga si imvugo y'iwanjye eh, abo bose barimo nuvuga nti baserukira abanyagihugu mhm. mu gihe rero baserukira abanyagihugu nibaza yuko bagende bafise ijambo ijambo y'uko abanyagihugu bategereza kumererwa neza mu buzima bwabo bwose nicyo gituma ndabizigiye hanyuma nabo rero batumwa na nabone baza gufasha abarundi kugira ngo bumvikane nabo nyene baraheza bakabumviriza bakumva ibyo abana n'aba bavuga ni si ukuvuga rero ko ari abantu batazi ubwenge ni abantu bafise eh, umutima wo gukunda igihugu ni abantu bose bafise umutima w'ineza y'abanyagihugu Eh, iyo bari ko baravuga rero ngo uwuserukira oni userukira oni womenga n'ubundi ni ikintu kiri ngaho kikizu je rero nkavuga nti nabo bandi duhana imbibe eh, barongoye ibihugu duhana imbibe bari muri iyo oni sivyo nabo barakurikirana ibi ndabivuze ko ivyo kubera iki kubera yuko hariho abo duha twumva batwara nk'ibihugu duhana imbibe abo bakiriye n'abarundi b'impunzi bavuga bati mu gihugu cy'uburundi turabona ko ibintu biri biratera imbere mu gihugu cy'uburundi turabona ko amahoro n'ukuri ariho abanyagihugu bameze neza nta ntambara ihari turabona yuko ibintu biri kubigenda neza none tubona yuko vyobananya ahubwo abarundi bagataha boba bamerewe nabi mu bihugu barimo bagaheza bagategura amatora y'ibihumbi bya bibiri na mirongo ibiri mugabo ariko ugasanga abandi bitwa yuko ngo bari muri opposition nkuko numva bare bonse babivuga kumva bavuga ngo abo bantu ngo baduhuza ngo byabananiye kandi kare kare barabemera ko babishoboye baza kudufasha jewe rero ndabona yuko iyo niko ndanaliza nkumviriza bamwe abavuga ibi n'abavuga bijya nkabona hariho abantu b'abanyapolitike n'ukuri bari kubirondera inyungu zabo nimba jyewe ahantu mbaye muri bino bihugu tuba muri tubona ariko bimeze nta bintu byama ngo de jewe simbona ko hari igihugu cy'uburundi bazovuga bati iyi ni paradi ni ukuvuga ko igihugu cy'uburundi byose biri ku murongo ntibishoboka mugabo umuntu avuga ati ibyo ari byo byose uru ruhande turabona ko rumeze neza ibintu biriko birakorwa vyoba ari vyiza reka rero twinjiremo tubandanye turabe dukosora ahubwo tugorore ibitameze neza mhm. eh, hanyuma rero nkavuga nti iyo iyo habaye nko mu bindi bihugu turabona ingene bigenda imigambo ya politiki irahiganwa bakitoza bagashikiriza byo bita projet de societe ingene bifuza aho igihugu cotungana hanyuma bagaheza bakabishikiriza abanyagihugu aba banyagihugu rero baheze bakavyumviza bati uyu muntu ariko tujana mu nzira nziza uyu muntu rero afise iyo projet de societe bagashimye bakamutora agaheza akayishira mu ngiro ibyo yemerewe abanyagihugu akabikora jewe rero nkavuga nti abo bane ni ukuri kurabumviriza urumva yuko bo bashaka nyabona kujya mu bintu byo gutwara abategeke bamwe bavuga bati ntahari atari byo binda bitunganije nta kigenda byose mbona ari bibi mhm. rega n'abantu bameze gutya christine kuko ntaguhenda mhm. urabye umuhuza mbere yarishikiye no mu bubirigi arabonana n'abasanzwe batavuga rumwe na leta bari hiyo nubona yuko ari ikibazo nawe yagihagurukiye kuko yashatse yumve izo mpande zose kumure naho mugaruka muti e, namagaburanyamahari h'abarondera ibiti byabo umugabo umuhuza arindeze ahaguruka agashika no hiyo ayo magaburanyamayo bari ku mpande zose canke e, kumure namwe mwebwe hari munenga gusumba abandi urabona jewe mbona yuko mhm. uwo muhuze rega abana nyavuga ati jewe ngerageza abantu ngerageza abantu ndabumvisha rega hanya nawe nyina arashobora kumva ati bariya bavuga bariya bavuga aba nabo iyi nzira bari munsi yo reka ndabereke yuko nyabona boca muri iyi nzira byokunda bagaheza bagahurira hamwe erega medali twumvikane ntibizokama byera ngo de igihugu cy'urundi ntikizigira kiba paradi tubyumvikane kuko nabo uri kurambarira ngo bino position bari mu bubirigi ejo bundi warabonye ibintu bariko baravugana warabonye ibintu bariko barazwirizanya nturabona yuko nabo nyene batumvikana abo bantu bavuga ngo ngo bavuga rumwe na leta aho nyine ntibumvikana impapuro ariko barandikanya bagirizanya ibi na biriya ntahenze kuribwana ndondagura ngaha mwese mwabibonye ntibumvikana ntibafise viziyo imwe bapfa amahera bapfa ariko abo bantu wowe wumva bo ari abantu koko novuga ni akarorero uvuga uti bajya abantu koko n'abantu bafise ireme mhm. ahubwo jewe ico nobahanura mhm. icyo nobahanura ahubwo ni uko boja hamwe nibajya hamwe baheze nimba bashinga umugambwe baheze bazi bashikirize integuro nziza abanyagihugu bavuge bati hamwe bakunda kuvuga ngo igihugu ngo ngo kiri ku manga batwereke bati iki gihugu gifite ingorane twebwe rero tuzozitorera umuti gutya Christine turazi ko gifise sa mhm. reka tugaruke kuri iki kibazo cy'umuce wa nyuma w'ibiganiro ari wa gatanu uno munsi ku mpande zose kugira mwebwe mubone yuko woba uwa nyuma koko ni igiki mwebwe mwoterera abazo kwitaba uwo muce ah, Canesius mu bubiri yagarutse ati ni habe agenda imwe bigira ibibazo hamwe hama ibitorerwa inyishu ngo mbere no mu isahabo bitorere inyishu hama ibindi navyo barabe babinonosore koko kugira bitorerwe na biyone inyishu mweho abo banyepolitike abavuga leta cyangwa abatavuga rumwe nayo ni igiki mwe mubona mwobaterera ni igiki imbere kugira uwo muce koko ubu wanyuma nyuma hama ingorane ziri mu hagati y'abanyepolitike zirangire kumbure Christine, allô heza eh? umwegere oya ntumutinye mubiyae turi muri karadiridimba mu buhinga bw'ibyuma banyeretse yuko zeno ndayisenga muri afurika y'epfo nawe uri ku murongo sangwa ikaze muri karadiridimba nawe gesano eh, turabumva neza ntisangwa ikaze muri karadiridimba na cyane cyane kugira uwo muco wa nyuma w'ibiganiro ugira gatanu ube uwa nyuma ikanateransiyo ntayiraje umwunganizi w'umushyikiranganji w'intwaro yo hagati aho n'abavuga yuko nyabuna hari byinshi bimaze gukogwa mbere biranashyirwa n'ibwirizwa shingiro na John mu kwa gatanu ryaratowe eh, n'abanyagihugu ariko uno munsi icyo duhagarara ko mbe uwo muce wa gatanu kugira koko ubu wa nyuma n'igiki mubona mwoterera abanyepolitike batandukanye na cyane cyane ndakikubajije wewe eh, kunasanzwe ukurikirana hafi ibya politike wo bita umupolitologe urabye muri politike umuce uwo muce ugira gatanu na cyane cyane politiki igenga kino gihugu cyacu n'igiki abarundi uno munsi boshira imbere kugira koko uwo muce wa gatanu ubu wanyuma nyuma ibibazo biri hagati y'abanyepolitike birangira murakoze cyane um, kuri cyo kibazo mubajije nibaza yuko harehare ku mpande zose mhm. uh, ikintu boshyira imbere ni uko bohindura ikibanza ibiganiro bizoberamo kuko bwa mbere ibiganiro byarabaye inshuro imwe zibiri zitatu zine bibera mu gihugu kimwe ariko urabona ko nta kintu na kimwe barigera bubaka eh, novuga kiremesha abarundi mhm. kugira ngo n'imiburibure rero bagire ku kintu boshika ko eh, gituma abarundi barema ni uko bokwimura ikibanza kubera iki mhm. kubera naho ibiganiro biri ko biba bizaba ari ibyerekeye uburundi uburundi ubu buri muri east buri muri east africa mhm. maze kuba muri muri east africa ni ukuvuga ibibazo bihanze uburundi biba bihanze east africa wacu mhm. ufata hahandi nyene bya bibazo biri wacu uzana wa wundi nyene ngo nyumviririza cyangwa duhuze ntibishoboka mhm. abantu bo muri east africa ibiganiro bobyongera ikiringo nimba bari bateguye ko bazobihindwi bakabihindwa zibiri mhm. hanyuma bagahiga n'ikindi kibanza mugabo atari ikibanza kiri muri East Africa hanyuma bagahindura nabantu n'abahuza mhm. gutyo ibiganiro bizotera imbere mugabo sitoki abahuza ari babandi nyene bizokwikwega byikwege byikwege byikwege gushikaho amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri azoshika mhm. kandi uzobibibona uzonyibutse ukazobona bavuye ku biganiro bizosubira akabona bibereye muri tanzania icya mbere muri opozisiyo haba muri senarede bashika hanyuma n'abanyagihugu bakabumbiriza nibaje hamwe nimba bagira umugambi umwe nimba bakorera ikintu novuga kimeze mugabo bose bahabe bunge urunani basenyere ku mugozi umwe gutyo bazogira ikintu bashyitseho mhm. ni ositoke bafite ibintu byinshi bibatandukanya mhm. amasezerano yarusha eh, hari icyo bitwaye kubona yuko abo bagenzi bo muri East Africa nibo basanzwe bazi ibibazo by'u Burundi nibo bazi abarundi nibo bazi n'imigenzo y'abarundi ntimubona ko ahubwo ari bo botorera inyishu icyo kibazo kiri hagati y'abarundi kumbure ibyo by'ikibanza ugasanga eh, nta n'icyo bivuze nibaza ko atari uko ndabibona kubera no ku ntambwe ya mbere eh, kugira ngo Eh, buyoya eh, atinde yemera eh, igihe ibiganiro byarusha byatangura nibaza ko habaye ku bwa nyakwigendera Nelson Mandela niwe hagenze igihe akamuremera akamubwira ati iki kitabaye haca habuka mu biganiro rero nyakubahwa umenyesha amakuru ukuntu bigenda icunze kujya ko umuntu acunze inka bagiye kuragira urumva harimo diferanse mhm. oh, nibaza ko uvuze ngo ibibaganiro ngo nahajya n'ubwa mbere byarareyesije ngo n'ubu ngubu mhm. babigumize muri tanzania uzoba umbwira bazokwamayo baguma bagenda bagaruka baguma bagenda bagaruka cyane cyane iyo habaye iyo east africa nisanzwe izi ibibazo by'uburundi koko nk'umunyagine yoza kumenya eh, ibitanya abarundi kurutaho hafi yego mugabo nawe umunyeshamakuru mu kirundi urazi ko hariho ikintu bakunda kuvuga ngo kwimena ijisho noneho kugira ngo kwimena ijisho kugira woca ishami woca ishami uhagaze ko ntibishoboka donke hari ibibazo east africa ubu idashobora gukora ku bintu bijyanye no ku burundi parisike ubwa mbere uburundi ntibwari bwinjiremo cya gihe barafata ingingo bakavuga ati ubu dufashe iki niki mugabarara bakavuga ati eh, nitwagira iki iyi mhm. ni ukuvuga nitwe duhomba donke mhm. da diferanse iri hagati ya east africa n'uburundi ubugoyi buri kurabari waza ko ari iyihe eh? mhm, mhm. uburundi ni igihugu kimwe kigize east africa mhm. rero ijambo ryova muri tanzania ntibaza ko ari ijambo ryoza rihumuriza umuntu wo muri opozisiyo eh? kandi nabo ntibakwemera yuko bayisamburira reka da mugabo ku rundi ruhande ku bwanyu niyihe nikiki nka agenda boshira kumeza kugira bahurize hamwe kumbure ibibazo bigabanuke mu munota umwe musigaje amasegonda 57 murakoze cyane mu bisanzwe eh, muri politike iyo haje umuhuza mwiza umuhuza yanonoseye ibintu bijyanye no guhuza abantu hategerezwa kuba ikintu twita ah, nk'icyo twakwita mini ah, maxi cyangwa maximini ah, mhm. ni ukuvuga yuko hariho ibintu utakaza n'ibindi uronka ku mpande zose leta hari ibintu itegeza gutakaza n'ibindi iza kuronka ni ukuvuga irashoboye gutakaza nyimba n'amaposite amwe y'aho baza guha muri opozisiyo hanyuma nayo ikazana izina ryiza mu makungu ntizoba bya biganiro by'amagaburanyama nk'uko christine yari yabivuze uko bigenda kose nk'icyo n'ubundi kandi agisubiremo gutakaza ku mpande zose ku ruhande rwa opozisiyo naho bategeza kwemera neza yuko hariho badashobora kubaha bijya byose baba bipfuza babaha minimum bituma binjira mu gihugu hanyuma igihugu kigatekana igihugu kimaze gutekana rero ba bandi bose bagasaba yuko bajya kuri tere bakaza kurondera amajwi mu banyagihugu mhm. zeno eh, murakoze cyane ariko mu masegonda atanu ni igiki none mubona bushyira imbere mu masegonda atanu akanya karatujyanye ikintu boshyira imbere nka bose ni neza y'igihugu murakoze cyane bakamenya neza yuko ineza y'igihugu ariyo yamije imbere umunyagihugu mutoyi ari we bategereza guharura mu kintu cyose baba bariko barakora kuko nibiharura ku gatwe kabo bazosanga na hahandi bari bazi ko bazoza gusoroma ba bantu uko bari babaziga